antau quinde chiaroi mil goloi. Estas conate che futbalo estas la plei amata sporto en la tuta mondo. Ec passie amata. La fervoro de chatantoi de futbal te amoi atingas foie tian gradon che gissimilas religietsan, fanatican passion. Ancora estas decifrota tia stranga, intense emozia interesigio prispezzo spezzo de ludo quiu fine resumigas ie dute te amoi de po dec unu atletoi quiu i clopodas enjeti pilcon en la contrauan goleion ne usante la manoin. Compreneble, la secreto estas cunigo de tecnico, lertezzo, forto, cae strategio futbalon inventis angloi en la meso de la decnaua iarcento, cae giai reguloi restas pli malpli la samai gis nun. La cefa evento de futbalo, la monda turniro, quiu ocasas cion quaran iaron, allogas miliardoin da televid spectantoi. Ie la decnaua de novembro du mil decnau, la mondo de futbalamantoi amantoi celebris curiosan jubileon. En tiu dato, antau quindec iaroi, la brasilano Pelé faris sian milan golon en la stadiono Maracanã en Rio de Janeiro. Tio estis exterordinara heroajo quium la tuta mondo accompanis cae applaudis. Tion epoc faran golon li faris per shoto ie penalo contra alia Brasila te amo. Post la plenumo de la mila golo, Pelé estis triumfe portita tra la campo, circa ocuris kiel championo por ricevi la applaudegon de la sesdec quin mil ceestantoi, inclusive de la simpatiantoi de la contraua te amo. Cai faris emozia in pledoina antau la microfonoi de radio giornalistoi, che oni pensu pri cristnasco, pensu pri niai malriciai infanoi, pri niai malriciuloi, zorgu cae protectu la brasilain infanoin. Vere ne forgesebla festo. La atleta cariero de Pelé dauris ancora o quelcain iaroin post la mila golo, tiel che li en completigis pli ol 1200 goloin dum sia vivo. Tio representas recordon cion ancora neniu alia futbalisto atingis. Edson Arantes do Nascimento, la mont conata Pelé, nascidis en la Brasila Stato Minas Gerais, en la Iaro 1940. Li comences sian carrieron ciam li esis dec quin iara en la futbala clubo Santos, quie li restis dum prescau sia tuta atleta vivo. Nur en la lastai iaroi de sia ludado li translocidis al la usona clubo New York Cosmos, quie li emeritidis. Inter multai successoi, li du foie atingis la mondan championetson inter cluboi, cae la tut mondan pocalon trifoie. Li estas unu anime considerata la plei lerta futbalisto en la historio, cae sen conteste al nomata regio de futbalo, cae atleto de la iarcento. Inter la iaroi 1995 cae 1900 naudec hoc li occupis la postenon de ministro de sporto en Brasilo. En la iaro 1961 publicidis mem biografio Mi estas Pelé. La conata Brasila esperantisto Francisco Almada traduquis tion vergon al nia lingvo cae successis ravigi almeno vortan subtenon de la granda atleto favore al Esperanto. Esperanto estos generale tre utila al sportistoi por interproximigi ilin kai faciligi por ili amicaen kai sportaen interrilatoina.